malfermigas secreta fordo. aperas hotep cae anc, portante de milan corbon, caipo po unu brulantan lampon. Ah, ah, mi estas anc, ne timu, frato, ne blindigu min per la lampo. Anc? Anc? Ho, oh, miraclo! Anc, mia frato! Ili bracumas unu la alian. Aida, la dioi helpas nin ni estas savitai. Aida, savitai. Kio? Ču vi ne sola? Ču iu venis antauni por savi vin? Nu, tiu case... Tiu case, ni povas foriri, anc, cae ciel eble pli rapide, porque ni ne defectu ilian planon. Ne, ne, si venis citie ne por savi min. Mi trovis sin citie ciam mien iris. Si estas mia adzino. Saluton, estimata signorino. Nun mi reconas vin. Vi estas Aida, la unua regino de Etiopio, la filino de la exa regio Ammonasro. Kion li diras? Gratuloin. Vi estas versaine la plei amata virino en la mondo. Anc cae mi audis ciam via ezo rifusis la amon de la filino de la faraono, char li amas nur vin. Ciel? Cion signifas mi malbon fartas? Tu bi habas aquon? Ah, qui estas la aquo crucio? Hotep! Ah, jengi, mi trovis gin! Mi ne comprenas kio ocasas citie. Se la regino havas planon pri escapo, tio signifas che vi cae mi povas foriri. Ni nur mal helpas citie. Ni eliru anc, ec! Ne, ne, attendu. Ni havas nenion planon por escapi. Ni estas senesperai, Ank. Ni estas senesperai. Helpu nin, frato. Hotep kai mi venis citien cun plano por preni vin el citie. Sed eh, ni credis che vi estas sola. Mi ne iras sen mia edzino. Au ni cune mortos, au ni cune vivos. Attendu momenton, porque ni interconatigiu. Li estas la scribisto Hotep, mia malnova amico. Vi povas fidi lin plene. Li estas Ank, mia lacto frato. Mi sciis che li logias ec longe en Grecio. Mi tute ne supposis che li trovigias nun en Egiptio. Cai mi estas Aida. Bon volu voci min per mia nomo. Aida. Char mi ne estas regino, cai ne niam estos. En Etiopio, la trono ne estas heredebla la consilo de la maliunulo i devas electi region au reginon. Mi havas nenion apartan meriton. Faris nenion bonan por mia lando. Ne meritas la honoron farigi regino. De quelcae iaroi mi estas sclavino de la egiptia princino, quiu nur antau nelonge malcovris che mia patro estis regio. Sed kiel vi en eniri citien Aida? Mi trovis sin citie. Si eniris ciam nenio estis citie, ila la enireo ancora un estis blocita. Mi ne comprenas. Do Aida eniris citien mem vole sen aina plano por escapo, sed kial? Yes, mi eniris mem vole mi decidis ricevi la saman sorton quion li ricevas. Tian am raconton mi neniam audis gis nun. Tio estas io je mitologia proporcio, kie la amo inter Isis kai Osiris. Sed kie vi travidis amba u kiam la princina al parolis min? Hotep kai mi estis hazarde tre proxime de vi. Ni audis kier Radames preferis morti anstatau perfidi vin fratineto. Mine niam audis pri simila fidelezzo en nia lando, nia tempe. Ciam riciuloi exigas con ciel eble pli multae edzinoi, dum sclavinoin oni simple vendas cae accetas. Se en la palazzo oni povas cas ausculti, eble ancau citie iu povus audinin. Ni controllo la muroin, ni vidu ciu Aha, ne indas che caruloi. Mi estas la plei mal nova servisto de la templo de Ptah. Kai povas diri che mi conas ciu in in de la templo pli bone o la granda pastro mem. Char granda i pastro i shangijas ofte, sed la scribistoi restas. Sciu che tiu cicelo havas la plei dica in stona in muro in quin oni construis iam ein en Egiptio. Gin oni usis ofte kiel tortureion. Tial gi estis tiel farita, che ec leona bleco ne audigius de extere. Ho, cium da horrorajoi povus raconti tiui muroi, se ili capablus paroli. Sed cutime tiun ci eion oni usis kiel secretan mal liberion. Mi credes che nun por la unua foio oni usas gin kiel tombon. Ciu tombo? Ciel vi povas nomi tombo eion kien oni enfermas vivantan homon porce tiu mortu pro soifo cae malsato? Vi pravas, tio ne estas tombo, sed mine trovas vorton taugan por tia hororajo. La granda pastro de Vintus mal permessi tia in punoin de longe, se li ne estus canailo. Ciu case estu certae che exter i muroi neniu audas nin. Cae la pordo? La pordo? Ciu vi zorgas pri la secreta pordo? <laughs> he, tiu ci pordo estas farita el tri dicae ferai platoi, metitai unu super la alian. Gi fermidia spere de complica sistema qui un la avo de la nona faraono ordonis al mi scribi sur papirus folion porque mi memorigu gin al li qui am li forgesas gin kai char la maluna faraono forgesis gin re kai re mi devis legi tion al li re kai re gis mi lernes gin parcere mi estas la sola capabla malfermi cae fermi tiun ci pordon. Felice, nec la faraono, nec la granda pastro havas tre bonan memoron. Hehe. <laughs> Auscultu, Hotep cae mi faris planon por eligi unu solan homon. Se temas pri du, uh, necessas changioin en la plano. Ni devas pripensi kiel fari. Attendo iam, Aida en iris citien antau mi, sen aquo cae sen mangio. Nun si havas capturnon. Hotep, bon volu helpi min el preni la manjon el la corbo. Ni havas citie boligitan hordeon, cae fresain fructoin. Mi lavis la fructoin, sed mi ne dispecigis ilin, char mi hastis. Sed nun ni havas tempon prepari cune bon gustegan salaton, ciel ni faradis en nia infanaggio. Ču vi memoras, Radames? Aha. Ciò tio signifas che vi alportis portis anca o migdaloin, cae anca o mielon? Yes, yes. Vi estas exter ordinara anc. Nur vi en la tuta mondo capablus havi tian ideon. Ni devas decidi cion fari con Aida. Nu, ni vestu sin per virai vestagioi. Ne ni ocase. Si tui altirus la attenton de preterpassantoi. Si estas tro delicata, tro gratia porque oni ne reconoscim sem depende de la vestagioi. Nun estas mal fru vespere. Mi proponas che mie liru cae revenu morgau frumatene cun granda charumo cae cun lit Ni en metusin en la charumon cae covrusin per lit Bona ideo! Aida pesa samkiel infano estos facile el preni shin per charumo. La resto de la plano restas sen changa, ciu ne? Yes, la cetero de la plano restas kiel ni interconsentis. No, ciu anca un ni povas ec coni la ceteron de la plano? Radames, por vi ni enmetis citien en la corbon vestajoin de sclavo, malnovain sandaloin cae blancan tucon per quiu vi vindos vian capon, por aspecti vundita. Morga frumatene vi eliros cune cun ni portante tiun ci corbon, quiu gis morgau estos prescau malplena. Ene de gi trovigios nur viei nunae vestagioi cae sandaloi, cune cun ci papirus rulajo. Cion vi covros per tiui ci cifonoi acetitei de anc ci matene. Tiui tute ne estas cifonoi, ili estas belegai egiptiai tolajoi. Mi acetis ilin por mia zino, cae patrino. Bone, bone, mi scherzis. Radames, vi devas iri con via dorso kiel eble plei curba, cae teni la corbon kiel eble plei alte, porque nine riscu che iu reconu vin malgrau la vindajo anta olforiri, foriri, vi ciui enmetos la malplena in bovloin kai crucioin en tiun ci sacon, cion mi el prenos heimen. Endas post ne niun spuron. Mi accompanos vin gis proxime de la shipo. Ciu la plano claras? Claras. Ni eliros tre frue, am versaine ni rencontos neniun. Ciu ocase nenio miros, che mia companas grecan negociston con multa bagaggio. Hotep estas la scribisto organta pri la templa archivo. Tial al li venas multai grecai negocistoi, ciu acetas au vendas papirusain rulajoin. Ver dire, mi neniam occupigis pri la archivo tiom frue. Se tia maniere, ni rencontos maximume unu au du sclavoin turigistoina. Ni rapidos, tamen ne curos, porce ni ne igiu suspectai. Tu la shipa te amo pretas foriri frumatene? Yes, Ramades, mi azorgis pritiu. Cien ni iros? Cial vi demandas? Ce min compreneble, cion panio gioios. Nu, mi lasas vin mangi tranquille. Gis morio frumatene. Hoti peliras.